Pio Jora Juria, egunon? Egunon. Parixen emaiten dute itzordua, eguerditan, lege biltzagaren aintzinean, eta helburua da, diputatuer eh, galdeitia Frantziako Konstituzioaren bigarren artikulua aldatzia, hori eipatuko dugu lehenik zertan da preseski egoera, legedia mailan? Be, legedia mailan eta ez da aldatzen azken aldi horietan. Ikusi molak legea bostatu zelelaik eh, esperantza ondiak izan ziela, Baina ondotik, eta diren eh, eh, edo testu desberdinek ez dute entzinamendu ondirik ikerri. Teorian bai, baina praktikan ikusten dugu eh, ikastetxe guztietan, girota gero eta zailago dela, likuko izkuntzean erakastea, erasoak biderkatu girela, eta hitze mandako legeak hitze zituen entzinamendu guztiak, ez dira gauzatu. Beraz, entzinago joan berda, eta legea aldatzea ez bain bada aski administrazioa mugiarazteko, Eh, konstituzioa ere. Uh, eh, dudatan ezari behar da, eta behar biherren artikulu hori, batzuek baietzen dutena izkuntzak debekatzeko kendu beharko da, konstituzio hortadik. Hmm, adibidea hartzeko usual aipatzen da, tildearena, zertan da, batzuek lortzen dute, bez zer da gehiago, prefetaren araberako zerbait bilakatzen ari? Eh, hor, uh, tildearen afera hori, hor badugu Bretanian, uh, baina uh, Euskal Herrian ere, be, aina inaki eta guzi horiekin, Ebe teorian, uh, kontseilu konstituzionalak errandut debekatua zela eta izinezkoa zela onartzea. Olako erabaki bat uh, zinez uh, anakronikoa da, ez du zentzurik, eta leku batzuetan, adibidez ipar herrian, lege hori, debeku hori ez da uh, aplikatzen, ez baitu zentzurik. Baina leku batzuetan bai, eta irregularki baldia hausiak, aur batzuek zin dute, gurasok autatutako izena eman, izenak, e, euskarazko izenak, bretonezko izenak, oksitanarezko izenak, antikonstituzionalak baitira. Eta lorpen horiek zer dira e, galeiten nuena pixka bat, e, epailen araberako e, emaitza epailearen, bat? Epailaren arabera bereziki eta likuka usten den malgutasun bati, baina uh, uhunegi abiatza dira epaile batek behartu, behartu izanena ere debekatzea. Batzuek lortu dute eta ube, eta gian gehiak gehiago lortuko dute, eta lege hori debeku hori ahantziko da eta lurperatuko da, baina uh, barakigu, uh, legeak uh, debekatzen ditu tildeak. Eta aste azken untako larrikapena eh, zehatza da eh, basoa, izan eskuaraz, kortxikeraz, oksitanieraz, pasatzeko, ala, a gaitasuna galeinen dela? Bai, aukera ukan dugu aste azken untana, uh, diputatuak balute lantalde bat, landatzorde bat, uh, eh, izkuntza gutitu eta zo arduatzen dena, eta komisio horrek errezibituko ditu sei gazte, luralde desberintakoak, uh, bakotsak uh, azaltzeko zer arazoak uh, eh, izkuntza gutitu batean ikastea lotuak. Beraz gureak, liziotar bat, uh, etxepari lizoko bat uh, izanen da delegazio hortan, berak biztan dena basoaren gaia ere manen du, azterketan gaia, Baina ez da, arazo bakarra, egin dute itzuli osoa, baliabide eskasa, ezagupen eskasa, um, badira uh, arazo hainitz eh, erakaskuntzan, eta seatuko dira horren batez diputatuei esplikazia, zer dituzten arazo guzi horiek. Beraz, elgarretaratziaz gain, bada itzordu bat finkatua diputatuekin, lantale horrekin hasteko. Hori da. Hort, eh, data horren arabera finkatu dugu, delegazioa errezitua izan da ofizialki, parlamentuan, eta ukanen du bat, eta laur den azaltzeko uh, bere arazo guzia, eta gu kanpoan izan egira momentu hortan, uh, gaztea intzaz biagorekin, berroi bat gazte liziotar eskualdegu zitaik bilduko ditugu kanpoan, ekin zabat egiteko eta mediatikoki ere itzordu hori eh, dezan neok eta oi hartzunak ere beste diputatuen gain, beste senatarien gain, eta horrokorki ere gobernuaren uh, egiteko manerak aldatzeko esperantzarekin, erigira. Peio Jorazuria, Amilesker? zoi.